namjernik, znači koji je namjerio, znači, lijetio put. On, bosanski baš čovjek ja mislim, rođen je u Austriji, a neke riječi mu baš ne idu. Znači, bosanski ne slaže baš dobro, pa on traži halala za to. Međutim, vi ste, braće, naučili slušati, znači, vidim da volite slušati političke dersove, volite slušati Kasa priče o prijašnjim poslanicima, tu vas imao puno i, znači, pažljivi ste u tim dersovima. Znam da vama su prilično dosadni ovi odgojni ideje, ali bez odgoja, braćo, znači na koljena i odgoja, nema dobra mumina. Pa ja sam zato ova dva predavanja odredio da budu odgojna, a tri da budu opća, da nekako napravim neku, znači, znači nekakvu vagu između ovih predavanja. Međutim, šejh Jusu, ovaj, šejh je, znači, držu znači više znači orientalni dersove što su jako dobri znači dersovi. Međutim ja sam se bazirao znači na ova dva na zadnja dersa da bi mi primili pouku. Međutim ja sam htio noćas da vam progovorim nešto. Najsaprije htio da govorimo o havarićima, ali može neko to loše protumačiti. Razumijete, znači pa sam priokrenuo ders o hiri, o ljubavi. Razumijete? A odakle god krenemo sve nam fali jer mi nikad ne može reći za sebe da je znači potpunog imana, već kaže inša Allah. Ja sam mu'min, inša Allah. Šehid, inša Allah. U žene, inša Allah. Znači, nikad ne znamo kako, na kojem smo stepenu imana, dok nam, znači, osim uz Allahu Đelšanu pomoć, zato u akide ehli sunnata ili džemata, jedno od važnijih temelja akide ehli sunnata ili džemata jeste da je jezidu a da se ona povećaje, znači ima da se povećaje i da se smanjuje. I tu smo mi uvijek između imana u petama, imana u, znači, kaže poslanik za Amar Jasa, njegov iman, znači hoće da probije gore glavu, da preko tjemena prođe. Znači, što se tiče gire, znači ljubomore, braćo, mi znamo od, od historije, govori nam historija te čudne čudi ljudi, na primjer, od samoga početka stvara, vi znate da je Habil ubio Habila i slične te ljubomore koji se dešavale znači u doba prijašnjih poslanika. Međutim, od tih osobina jeste jednostavno i od Allahove osobine jeste da on posjeduje ljubomoru, kaže šehu Islam Ibn Temije, Kaže, gajretullah, to jeste ljubomora Allaha Đelešanu, ne preizlazi, znači, iz nefsa kao čovjeka. I zato nije sličan čovjek u ljubomori. Već ona je Allahovo svojstvo od uvijek i uvijek i nije stvoreno. A ljubav čovjek, odnosno gira, čovjek ljubomora čovjeka gira ili hasad neki to prevode koji hased, znači ona preizlazi od nefsa čovjekova. Znači to može biti od zavesti, može biti znači od ljubomore zbog nekih drugih stvari. Uglavnom, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u jednom hadisu koji je sahih Inna Allahe yugaru. Allah Đelešanuhu je ljubomoran. E sad svaki mu'min mu'minka trebaju se pitati šta je to, na što je to ljubomoran Allah Azza Jer postoji zabranjena ljubomora i dozvoljena ljubomora. Kaže, va gajretullahi inne je'til mu'minun ma haram alaihi. Najveće je Allah Đelešanu ljubomoran, a uz ovu giru Gajde ide i Allahova sržba posle, ako je Allah došao ljubav na Kada vjernik kaže, kada ine jekti mu'min, kada mu'min dođe, znači i uradi ma harrame aleji, ono što mu je Allah Đelešanu zabranio. Od bilo čega. Kaže ovaj hadis kaže bilježi ga evahu u Tirmizi, u Akajluhu bi isnadi sahih, znači da i drugi i njegov je sened bi isnadi sahih, njegov sened je sahih. Dalje, braćo, ta ljubomora se nalazi u čovjekovom srcu. Znači, postoji, rekli smo, kako smo rekli, postoji pohvaljena ljubomora i ljubomora koja je zabranjena. Pa ćemo mi i to da, da obrazložimo. Međutim, jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve držao predavanje i govori o propisu kada bi čovjek zasnuo svoju ženu sa drugim čovjekom. Kaže treba da dovede je poslanik objasnio jer to ide šerijski, a ustav jedan od sahaba Sa'ad kaže Boži poslaniče, kad bi ja našao svoju ženu s drugim čovjekom, ja bi, kaže, uzeo sagu i ovako je probao. Pa sahabi svi gledaju. Poslanik priča jedno, a ovaj priča drugu. Znači, on neće da sluša poslanika A onda poslanik sa da bi ublažio ovaj moment i doživlja, kaže, Etađe buna min giratin sad. Vi se čudite ljubomori sadovoj. Pa kaže onda po Allahu poslanik, kaže, وَأَنَّ أُغَيِّرُ مِنْهُ Minhu. Ja sam, kaže, je ga ljubomorniji. وَاللَّهُ أُغَيِّرُ مِنِّي Allah Želešanu je ljubomorniji od mene. Kada omen gire gajati, a njegova ljubomora se ogleda, en haramallahu fe zahiše mazare, min ma beten. A ljubomora Allaha Đelešanu jeste kada čovjek prijeće javnom ili tajnom grehu. Allah zna šta je u ljudskim prsima. Tad je Allah Đelešanu ljubomora negativnom ljubomorom, znači Allah nema nikog, odnosno ljubomoru koja ona, izaziva Allahu sržbu, kada čovjek čini grijehe javne i tajne. U jednom hadisu isto se spominje, a posljedno spominje njihove sred, kaže Ina Allah u gajru, a mu'minu Kaže Allah je ljubomoran, a i mu'min je ljubomoran. Znači isto znači da mu'min je, znači ljubomoran je šta? Ovdje, šta ovdje govorimo? mu je u nekim stvarima va, važi, so, ovo hoćemo s ovim dokazati. Da kaže poslanik Inna Allah ju garu, a mu'minu ju garu. Allah je ljubomoran, a i vjernik je ljubomoran. Rekli smo kakva je razlika između vjernika i Allah ljubomori, jer Allah u Đelšanu ništa nije slično. Kaže, وَغَيْرَ تُلَّهِ يَأْتِ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَمَ اللَّهِ Kaže, ljubomora Allaha Đelešanu jeste ne kada kjafir priđe haram, pa što ovdje podlačim, kada mu'min i mu'minka urade haram, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. U hadisu kada Fe'an Ebi Hurerete radijalom kale, kile, ja Rasulallah, rekao je da su neki rekli Boži poslaniće, emel tugaru, zna se ti kare ljubovoran, kale Allah inni u garu, kaže, tako mi Allah, ja sam ljubomoran, Wallah e, gajeru mini, Allah Đelšanu ljubomorniji ljubomorni od mene, a njegova se ljubomora ogleda u ono što je Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala zabranio. Ajša radijallahu anhu prenosi jedan od hadisa da je poslanik sallallahu alejhi ve se nikada nije ljutio radi sebe. Pa zovu je sifat poslanika sallallahu alejhi odnosno njegov ahlak nikad se nije ljutio radi sebe. Sjećate se poslanika sallallahu alejhi ve povlači ga beduin za ogrtač. Ona mu viče lažiš, dijeli plen, pošteno, nije to pošteno. Daj mi Muhammede iz, iz, iz Bejtu, malo nije to čačevina, niti je to tvoj metak. Jedni vređaju poslanika, sam, kaže, nikad se Allahov poslanik nije ljutio radi sebe. Ali kada bi se skrnjavilo Allahu neki propis ili stvar vjeri, kaže, naljutio bi se od toliko i zacrvenio da bi mu ove vratne žile po vratu poskakale od sržbe. Pa sveće se onoga niza koji mi sad smo naveli u uvodu i uvijek ga poslanik navodi u uvodu hudbe i, i dersa, sa خير kelam كلام الله أزكى azkal كتاب znači kaže u hadisu ovaj Džabir kaže poslanik je se ispio na minber nešto je se desilo neko je htio da uvede neku novotariju u vjeru pa je poslanik otišao na minber i kaže zacrvenio se a vene mu poskakale povratio i rekao kaže doista je Allahu govor najbolji govor a najbolja uputa je hedi hedi sa sallallahu Kaže, a svaka novotarija i zabuda, a sad ima više rivajeta, svaka zabuda vodi u vatru. Znači, poslanik sallallahu alaihi sallam je se ljutio kada se kršila Allahovi propisi. Pa vidimo kako je se poslanik polio prema Usami ibn Zaidu, koji je jako volio. Kada je on došao da se zauzima za ženu gamidiku koja je ukrala. Jel tako? Pa se ukrala neka plemička žena. Vidite kako ljudi, iako su vjernici, pokušavaju da izbrdavaju šarijaske propise. Uvijek im treba neko ko će ih usmjeravati, mitlo i utjeravati. Pa kažu oni, ko bi mogu se zauzimati ovom, ovu negdje ruka, pa onda odmjeravaju ko je najdraži poslaniku. A, ima same ibn Zaid. On je poslaniku drag kao dijete se ikru oko njega, on će. I oni nagovore njega. I on dođe poslaniku i kao neki šefađija. Kaže, poslanik je se tom kuna na njega. Nema više ono po glavi, ovo je pitanju Allahov propis. Nema promjene promjene Allahovih propisa. Neka se tiče najbliže. I sad postavlja jedno univerzalno pravilo kada je u pitanju kad kadilu suđenje. Kaže, kaže, e tešva fi hadi min hududilla, jesi ti to došao da se zauzimaš, da se ne, izvede jedna od hadova kazni, odnosno znači egzekucija Allahu sam džel kaže vallahi leu sakata Fatimetu bintu Muhammed kada bi ukrala moja čerka Fatima kada bi ona ukrala pa kaže le tatat jeduha ja bi joj osjeku ruku ne drugi ja bi joj osjeku ruku zamislite znači ove pravde da li ljubomora se kod ljudi pojavljuje Znači ovo su rekli u Allahovim propisima. Ona se kod ljudi pojavljuje u propisima. Pa ima dozvoljna tu ljubomora i zabranu ljubomora. Čovjek koji je zabrano i ljubomora prema bratu koji je protekao u Hivsu u nauci, znači dozvoljno mu je da on bude isto kao ona, da se njemu to ne umanjuje to dobro koje je Allah mu dao. Ali da se njemu umari, a da ovaj bude od njega bolji, da se on uzdiže na to je haram. Pa kaže u hadisu, o, o, prije Allah Đelšanu kada pita vjera, da je ona dozvoljna svakom da Allah daje blagost svakom kogo hoće. Kada mu ili mutenafes, fi zalike, feletenafes ili mutenafes, pa zato neka zava ovaj džene, tala opisuje u sunu mutafin, opisuje džene pa kaže, neka se pravo natječu koji hoće da se natječu, znači svaki ima pravo naru, ne treba zavre jedan kod ima riznica koliko god ko hoće, razumijete, ne može to manji kod njega, pa zašto onda biti ljubomoran? To može samo znači biti spokvarene duše. Pa kaže u hadisu da bla ibnomla, la hasadu illa fi nije dozvolen hased, ljubomora znači, zavist, osim u dva slučaja. Kaže, ređulu atahullahu Kur'ane, fe huve jetluhu ana elejlu ana e, Kaže, čovjek kome je Allah dao da bude hafiz Kur'ana i učen u Kur'anu i onda uči i noć dan. Kaže, ređulu atahullahu malen i čovjek kome je Allah dao nešto od imetka. Pa kaže on fehuve, jenfekahu enaj lejli ve enaj nehar. Pa ga on dijeli i noću i danu. Znači, ovdje kaže Ulema dozvoljen znači, da budemo mi kao ovaj, a ne da se njemu umanji, znači ta blagodata ovaj hadis bilježi, znači, on je u sahiju znači, u sahiju Buhari je musliman. Vidite, braćo, da se sahabi pozitivno i imali pozitivnu ljubomoru da se takmičili. Pa rekli smo da je Omer rekao, e, danas kad se bude dijelo u bitki na Tebuku, sad ćete da će ja preteći Ebu Bekra. I došao je dao svog pola imetka. E ovo je pozitivna ljubomora, da bude kod Allaha bolji i da udjeli svoj metak. A onda Ebu Bekr normalno, ne bi džava bio halifa i njegov imam bio, kao se vagu, čitan u i naroda ima i Ebu Bekra prevagao bi Ebu Bekra iman. On je kao halifa, poslanik, da kaže, uzo nam je traži od ljudi Ebu Bekr. Pa kaže, Ebu Bekr dolazi i daje čitav svoj imetak. Da li je braćo što se tiče ljubomore, ljubomora prema ženama i kćerkama? Ovo ćemo išala govoriti po, posle išala ta smeđu, ovo, ovo najviše izgovora, ovo iz, onaj, den ovoga. Kaže, pokuđena ljubomora. Znači, pokućena ljubomora je ona koja preističe iz duše i koja izaziva, znači, zavist i grije da čovjek se loše odnosi prema, prema svom bratu muslimanu. Šta je navelo Kabila da ubije Habila? Ljubomora. Kako je došlo do sukoba? Djevojke, žene, opet žene krije. Jel tako? U, do, u šerijatu je bilo, moralo se, znači nije bilo čovječanstvo proširio, znači tek nastaje čovječanstvo, ženio je brat, znači Hava je rađala po dvoje djeci. Pa bi Habilovu cestu trebao ženi Kabil, a Kabilovu Habil. Međutim, desilo se to iskušenje i odrba Lava da, znači Kabilova sestra bude ljepša od Habilove. A Habil dolazi da nju oženi. I on je onda zavidio njemu. I počeli su znači oko toga da se rasprave. Međutim, Habil je bio, šta je bio? Čoban, a Kabil je bio polju poljoprivrednik, pa su htjeli da žrtvuju nešto. A prije, kada bi se za nešto zavjetovali, žrtvali ko je bolji, Allah bi došao i uzeo tu žrtvu čija je bolja, uzeo bi je vatru. I tako je Allah primio Habilovu, znači žrtvu, i od to je se znalo da je on u pravu. I onda je ovaj ga ubio. Znači, to je ta, to je ta ljubomora koja nije, nije dozvoljena. Ista ljubomora, braćo, se dešava i danas među trgovcima i među dajama, među bogatašima među dajama. Mi vidimo danas da daje alemi, zavide drugom alemu, a to učenji dođemo više znači predavača pred i učenika pred njim sluša. Znači i tu ljubomoru nije, koja se nije uopće smila da desi, znači napro, na, e, da, desila je se znači ta ljubomora i nastaju onda prepirke i svađe i razilaženja i Allah najbolje zna. Možda je ovo jedan od većih razloga što se braća, što su ih znači učeni ljudi, odnosno daje razdvojile na, na grupacije. Dalje, braću ljubomora među uživaocima raznih blagodati. Kaže poslanik sa snom, šta se radi ljubomori radi, poslanik u možda niste čuli ovaj Kaže poslanik, pomozite se u svojim potrebama, tako što ćete ih prikriti od ljudi. Što ćemo ih prikriti od ljudi? Znači ima neke stvari koje je čovjek dužan prikriti od ljudi ako ima. Bolje da ih prekrije. Zašto? Jer svako onaj koji ima neku blagodat podložan je uroku. Znači ljudi će, znači Pa vidjeli ste kad ima lijepa cura pre u džahilijetonu, kako je one žene sihir bacaju, onaj sihr što, se spominje suri Bekare, da zavoli čovjek ženu i pa ne, ne da bacaju sihr i stavljaju sjed da se uda za, za drugog muka, to je kaže poštena žena, lijepa cura, to, to ne treba uda za to, pa onda kako će neći ona tog momka, pa sad će njoj hođa riješiti problem, razumijete? I hođa onda zapiše i ona se ko zaljubi. I kad to, znači sađe jedan mjesec, dva, tri, kad se toga otarase, onda šta bivaju onda? Onda rat. Onda rasta braka. Znači, šta on kaže? To je neprirodan način bračni način, zasnivanje braka i to ne može dugo trajati. Onda sigurno u tom braku ako i opstane, jedna je strana u bračnom odnosu sigurno oštećena ako bi saborala radi djece i radi nečeg drugog. Dalje, vraću moja, ljubomora i giret, znači, je poznat, kako smo rekli, Javla Đelešanu ga, znači, stavlja u pozitivnu ili u negativnu konstru. Pohvala ljubomora, rekli smo da je Poslanik Allahu alaihi znači rekao kakva je pohvalna, a rekao je kakva je, kakva je znači zabranjena ljubomora. Ljubomora među ženama, poznata tema. Znači ljubomora među ženama, tu je normalna stvar, znači. Ljubomora među ženama je normalna stvar. Vi znate da, su sve žene poslanika bile ljubomorne na Ajšu. A Ajša nakog je bila ljubomorna. Na Tiđu radi Allahu anha. Ali morate znati, braćo, sestre, Žena koja trpi u sebi ljubomoru i preseli radi ljubomori, umri od, od, od biva šehidom. Žena koja krije ljubomoru, neće, ne da, neće radi Allaha da pravi probleme čovjeku u, u, višeženstvu i umri od toga. Razboli se, znači može umro. Čim je poslanik rekao da je šehid, znači može da umri. I to je raskine, kako mi kažemo, puknuo je prsa. Oboli psihički, zato će imati veliku nagradu. A rekli smo da Allah kada govori braćo i sestra o ženama, hurijama, šta spominje kod njiha? One neće biti jedna drugoj ljub, ljubomone. Pa u ajetu gdje Allah kaže velehum fiha izvađu mu tehare ima ovi više ajeta u suri i, u njemu i oni će dobiti žene, izvađu mu tehare, čiste žene. Kaže i šehul Islam Ibn Kajim El Dževzi, kaže to su hurije koje su znači čiste od menstruacije, od e, posle porođajnog znači ciklusa, od e, odlaska u WC, isto kao što neće a isto i unutra čiste, čiste od ljubomore. Znači, neće biti na drugu. Iako će šehi, znači, ako je poginuo avionu ili na moru, imati 144 urije, iako će 72 imati Znači, ako je poginuo na kopnu, iako će obični smrtnik ima dvije hurje, kako se prenosi, znači, one neće biti ljubomorne. Zašto? Zato što je džennet savršenstvo. I ako je ova ljubomora mahana, u džennetu nema maha Razumijete? Nema tamo, znači, osjećaja u prsima. Zato Allah Đelešanu kaže zana mafi فِي سُدُورِ مِنْ I oni neće u džennetu imati nikakve zaviste, nikakve jedno prema drugom. ovo znači jedni prema nikakva negativna osjećaja ljudi. I tako isto hurije će biti znači prelijepe narave i šta će još biti? Zajedno će pjeva svom čovjeku. Znači pjevat će pjesme zajedno svom čovjeku. A od tog pjevanja kažu mu fesri, kaže kada čovjek vidi kuđe u džennet. Znači kao šehi, odmah direktno ide u džennet. Ko pogleda na bolju polju. Odmah ga hurija dočeka. I kaže, ona ga uzme i 40 godina on hoda sa njom i ona ga zavodi hodom i pričom. Ne zna da je prošlo 40 godina. On, kaže, on je isto igračka u, kaže, isto igračka u djeteta. On ne zna šta se dešava sa njim. Od te ljepote. Ali pazite, pazite, ovo je sestrama dokaz kako će muža osvojiti. Pa kaže, nakon 40 godina presreće i druga Hurija. I kaže, a ova nije ljubomona, kaže, imaš li vremena za mene? I ja sam za tebe određena. Pa kaže, kad ovu vidi kakva je lijepa, ovu zaboravila. Pa još 40 godina sa njom hoda, ne zna da mu je prošlo 40 godina, razumijete On hoda, ne zna da hoda, razumijete tamo Tam neće mi Ali hoće da vam kaže, kakvi će ti u ljepote biti da će čovjek zaboraviti potpuno na vrijeme. Pa jedna sestra kad sam držao ovako jedno predavanje, kaže ti cijelo vrijeme priča da će ljudi imati hurije, kamo nama hurci. Međutim, hoće da popravim sestre, da će žena s kojom čovjek bude zadovoljan biti kraljica hurija. A još ću reći ženama koje su u višeženstvu. Čovjek će tamo imati, odnosno koje se više puta ženio. Čovjek će pravo imati izbora. I uzet će, kaže, onu koja se najljepše ponašala prema njemu. Znači, ako je talako, talakno žene, više žena. Znači, može reći sve. Ti mi, ako ja sve da one budu moja, ako budu lijepo, pravim lijepo ali ako ne budu, on će uzeti onu koja je najljepšeg Allaha bila i normalno da bude ujedno i vjernica. Ljubomora isto sve i mlade. Ovo mnoge danas sve i mlade ne razumiju. Pa brat, normalno mora se ženiti, te zemeđu kaže poslanik, ženite se. Venku je ja minkom. Kaže, ženite mi se vas, ne ne udati. Ali međutim, mama je tu dijete, to je njezino dijete, plod njenog srca. I ona ga hranila 20, kaj se oženio, 20, 23 godine i navikla sa njim. I onda dolazi mlada, pogotovo ako je monstrum. <laughs> Već napravila planove i nacrtala onaj, sve skice kako će ona to stvrniti, odvrniti. Razumijete, pa onaj dozvoljni sihr i znači, ako čovjek ode u pitanju čovjek, žene su slabe. Ovdje pita koliko je taj momak onaj, pozna vjeru i ima osjećaja prema i pa ženi. Znači tu treba napraviti vagu. Ne smije dopustiti da njegova mama misli da je otjela mlada sina kojeg je ona toliko voli i to pokazila i brinula onemu, rodila ga, dojela ga i tako. Ona je uvijek mama. E, ti kad bi sto godina bio ona tvoja mama, a ona sto dvajest, ona je tvoja mama. I ona isto osjeća, ti si uvijek za nje mala beba. Razumijete Znači, kako je to Alija u anhu radio? Alina je mama bila Fatima, a i žena mu je bila poslanikova čerka. I šta je uradio? Njih dvije nisu se mogle baš naći. I onda je razdvojio u poslovima. Ne je dao da na istom terenu budu. Fatima je volila više napolje, radijallahu anha, čerka poslanika sun, i nju je dao da radi kućne poslove. Pa zato ona kaže, toliko je oči setra, onda kaže, što ona kaže, ne treba ju kuhati Kaže, u Fatime su, kaže, toliko ruke od, od okrećanja vrča umjesto magareta. Jeste čulo dobro? Umjesto magareta okrećala mrnu. Nema tam voda. Znači, išla i gurala na drvo i mlila Razumijete? Okolo. Vidjeli ste i to, to je u prošlom stoljeću bilo, na Razumijete? Kaže, do, kad je čula da je poslanik doveo neko rublje, došlo neko rublje poslaniku, potrčali su ona jalija sjećam se onoga da im, i on im rekao, hoćete bolje onda naveče zikrite, tri puta su vam, 33 puta, ono to je bolje droga kojeg tražite. Ali ona se ponadala jadna. Poslanik je odda, šta mislite da je nekom od nas došla naša čirka? I rekla, vago, nuta ruku, vidi <laughs> šta mi radi čovjek, vidi koji je ovo zulu na me, šta mi rekli, slušaj zete hajde te ja ne bi spalio. se? Ona dolazi sa rukama, pisuju asabike ruke asabi. Kaže, ru, po rukama su bili žuljevi, sestre koje kažu da žena nije dužna kuhar. pa i ne kuhaju skoro. Tu je struni spored, tu se kupi jaja, paštete, tu ljudi većinom kuhaju, gdje se kupi, mi to kuhamo većinom, sa novčanikom normalno. Pa kaže, pa kaže, veli babo, daj, do, čuli smo, dobio se daj mi roba. A poslanik gleda u nje. Ako dadne njima, ako ćeš mi A što bi ti dao? Kaže, počne da vama, kaže doma, šta je bolje od tom roba? Kaže, šta? Kad hoćete leći u postelju, recite 33 puta subhanallah, recite 33 puta alhamdulillah, recite 34 puta Allahu Ekber ili jedno prekaže stoti puta onaj Lešir Muhammed Abduhu Rasulu, to vam je bolje od Šta bi naše čirke rekla? Pa pusti mi to, ja će mi dan i noć. Razumijete? Zadovoljili se s time, Jale i Fatima radijallahu anuma. Razumijete, vidite poslanika, ovo je prefinjen odnos. Znači, mi danas imamo velikih problema između mladi i, i, i, i ti sve krva, sve kriva, razumiješ? Ali ujedno vidite šta se dešava. Kada tu sve krv, kad tu, tu mladu, kad ona postali sve krva, kaže neće danas mlade slušati. Ona odmah odoše. A ona isto takva bila. Znači niko se neće okrenuti sam sebi. Ređo, alaj fusihim, da okljep pokaže, po pa stvarno, ja sam takva bila. Znači, i ovo znači na mora znači paziti da. Isto tako braćo postoji znači ta ljubomora da čovjeka pretjerana ljubomora čovjeka prema ženi. Zabranjena ljubomora. Govorimo ovo je sve zabranjena ljubomora. Znači pretjerana ljubomora čovjeka prema ženi. I ženi prema čovjeku. I onda čovjek ženu non stop drži na distanci, ispituje. Krene ko negdje, i su se vrati 7 km ako ima auto dva, kaže ja zaboravim uljaki, a na ame me ostane. Sada vidiš šta je sa ženom. Pa onda dođe provjerava telefone. Koga je zvala žena? Pa onda kad ode zove, jel telefon zauđe? S kime si pričala? Razumijete ovako se ne zasniva brak. Pogotovo ako je čovjek psihopata, bračni psihopata, pa nije normalan odlog, pa nisi svake nenormalan. Ili većinom ljudi pokvareni. Pazite, pokvarni ljudi koji oni činje zinalu, onda sumlaju svoju ženu kod kad je on taki, pa onakve ljepote, svako će to raditi, razumijete? On misli da niko nema morala, koji on, razumijete? I onda poslanik nam u jednom hadisu objašnjaje da to nije u da pa kaže poslanik, ashabi, neha nebiji sallallahu alaihi ve selleme en jetruke ređulo ehla u Nije dozvoljeno da čovjek se vraća ili znači dolazi ženi u toku noći. Znači ispitovanje. A ovdje se normalno odnosi namjerno, da bi sam vidio hoće mu 12 sati koga zateći tu. Razumijete? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme, ispitujući njezin moral. Znači da toga možeš ti jedno naput i doći na svoju ženu. Ali paste, kad se izgubi povjerenje u braše drugove, nema to u i drugovi mora izgraditi svoj brak između ostalog na povjerenju Ako nije sestra svjesna, kaže jedna, priča me, jedna sestra mi postavila, napisala na papiru, kaže, kaže Daja, kaže, kako u meni došla jedna sestra, kaže, i veli meni, što se na tvoj čovjek ne želi, vidiš kako on zgodan, kako razumiješ. Kaže, a, a moj, kaže, čovjek Daja, meni nikad neće čovjekovo ime spomenuti. Vidite, znači kako, kaže, istinite vam prije, Kaže, neki je, neka je sestra nik, u bila i prošao je neki brat, nabilduo se brat, znaš, što ima drugog posla, da se nabilduo, jer nije kopu sigurno. Nabilduo se, znaš, momak se vjerovatno drži do sebe, što nije zabranjeno, ali nekad vidjet ćemo šta bi sami. Ali da ovo ispričam. I kaže, prošao je tuda ne, neko je predavanju bio još imao i dobro auto. A ti to što ima ono što ženu hoće. Možeš i otije ženu u Kaže, a ona kaže drugim sestrama, gledaj, kaže ono. Udata žena ima dječe. Gledaj, kaže ono što je lijep, zgodan. E, da mi je nakon. Koji je, kakav je ovo odgovor? Čiji je ovo odgovor? A sad kaže šta bi sa njim, šta je Omer Arhu radio sa njim mladićem što je bio izrazito lijep? čuo, išao on u vizitu u Medine i počele cure pjevušiti sa A često čuje njegovo ime i kaže ljudi okupio šuru, ko se znao liko u čijoj ovoj provinciji Medinova živi. Kaže, osman znam ja moju. Da do vrta mi to visala i kakav je čovječ, šta je to? Pomelek ili čovjek, šta je? Kad su doveli momka, momak, što mi kažemo, poslika, Kaže Omer, sjedi tu. Dajte makase. Šiš, dođe gledaj, šišaj ga. Kaže, Emir Lumuminin, a Omer bio što, ništa ja nisam radio, tako me Allah ništa nisam radio. Ma nisi ti kriv, ja sam kriv, šišaj ga. Kaže, je momka kad se momak okrije još Ali vidite kolika je briga za moralom i ljudi vode brigu. Eriđalu qavamuna ale nisa. Moramo pravilo kuransko znati. Ljudi vode brigu o ženama. Braća trebaju voditi brigu o sestrama koji su ostale bez ljudi. I koji su se boriti. I koji su protirani. Prvenstveno daje pa onda emir. Ljudi vode brigu o ženama. Ima fatar Allah mala malabar. Allah je dao prednost jedina drugima. A šta je kaže Lema prednost? Zato što Allah Đelšanu kaže Kaže, Riđalu te deređe, mužarcu stepen jedan za žena, kaj je to stepen? Pa stepen, prvo poslani šta kaže? Vi nisam vidio krljavije pameti i slabije vjere od, vas. Što? Kažu ashabike, Što U nama. Što? Pa kaže, jel vi prvo kad trebate svjedočiti dvije svjedočite muškarac jedan? Tu je Allah propisao, nisam ja, on te stvorio. Jel vi kada, znači, kada ste u ciklusu mjesečnom hajzu ili farsu, ne možete kladati. To je krljavo slijedno. A ovo je krljavo s razuma, pa su onda oborile glave. Razumijete? Znači, ljudi trebaju, oni su jedan stepen. Prvo u toj inteligenciji, drugo u treba trebaju da budu bolji, što ne znači da su bolji. Ali trebali bi da budu bolji. I poslanik sallallahu wa wasallam kaže u hadisu da bla ibn Omara koji bilježi imam Buhari kullukum ra'i wa kullukum mesulan reti ar ra'i fi ehli mesulu ar rejeti svi ste vi pastiri i svi ćete vi biti pitani za svoj stan ja i oladi namenu koje fusaku ku nara Allah se onda obraća muškarcima o vjernici čuvajte kaže sebe i svoje porodice od vatre i ovdje kaže čovjek je pastir u kući svojoj i on je odgovoran za svoje stado. Ovo je najveći dokaz sovu da žena nema pravo tražiti halamu, vojstvo. Da žena nema pravo i glumiti u kući boja i ona glumiti šefa. Jer tu je učinila je odmah zulum kome? Čovjeku. Zašto? Zato što će Allah pita da kazna su što je pustio vojstvo. A non stop se to. Je li tako? ko je neodgojen, koji je brat neodgojen. no stop je trvenje ko će biti šef. Razumijete Što kaže jedan, jedan brat, kaže, žena će na kraju krajeva pobijediti. I da se ja sa njom borim, čita brat, ja sam se predukao na početku. I gotovo. A drugi je rekao, kaže, što se tiče mene, braćo, kaže, moja je uvijek zadnja ako ženi. Ova braća sad misli, ova koji ovo šak svije, što kažu Arape ličnost. Kaže, i ova moja je zadnja kao ona priča, tako Ne može <laughs> drugačije bit' i gotovo. Zato, braćo, znači ova pretjerana, otišli malo s ova pretjerana, znači, ljubomora, ona je, ona je zabranjena i nju je šerijat zabranio da čovjek ispitiva znači telefone žene, da ispitiva u minutu, da je prati u WC. Ja pamtim jednog čovjeka koji je umro u selu, žena mu sad živa. A to sam vidio svojim očima. Ona ode u WC, on stoji pred WC, on isto vojni, samo još pušku mu A nije brat, stajni čovjek, klanjan čovjek. Pa ja pitam, šta tu radi ljudima? A ne želi vjerovati. ne želi vjerovati. Ko nju ti znaš Šta je se desilo s ovim čovjekom? Ovaj čovjek je psiho, psihopata. A isto tako i sestra. Brat odi negdje na na putovanje, neće ona, već ona dijete. Ako još ima mala dijeta, te a tamo ti čuješ putovanje, viće, pita ga kada će kući, pita ga kada će kući. A, a dijeta iskreno, ne znam, filozofira. Jer babo pita mama kada ćeš kući. <laughs> Razumijete? Znači, kad ćeš kući, gdje si, Kakva je to galama kod tebe? Da ti se meni nećeš oženiti, pa onda počne prijetit uveličava događaj, kao što smo danas rekli, šta bi se sve s tobom desilo, ako bi ti slučajno kako vidio? I kaže, obaraj poglede, a nju serija jedna ne prođe. Razumijete li? Znači, to je problem, braćo i sestre, to je problem čitavoga umeta, ne samo nas. A isto s druge strane, braćo, ljubomora čovjek zbog grijeha izgubi ljubomor. I onda čovjek uopće nema ljubomore prema ženi. Ne smije ženu pita kad hoće izaći iskri, gdje Žena jednostavno, braći, žena upali auto, evo danas vidim, poslije ćemo se bratom, žena upali auto i ode, brat ne se pita, e, e, meni treba auto. Ti danas kuhaju učak, pela ne menja. Znači, imamo sestara koje upale auto i na piknik. Ne, ne, ovo vam istinu govorim. Ima se stara, čefe im upali auto, se na sladoli. Ne je sladoli da ga uzmu pa ga ližu auto. Već odoše u, tamo u slastičanu, pa će one ljepše kašičicu. Razumiješ? Nema veze što su ljudi, sad i sve su fetve pobarkane, znači, nema veze kako, znači, gdje su tu ljudi, nisu tu ljudi. Znači, i ovo je zabranjeno da čovjek toliko pusti, a poslije ćemo o tom govoriti, želi da dopusti znači da ona radi šta, šta hoće. Kako ćemo, braći moja, liječiti tu pokuđenu ljubomoru, znači? Kako ćemo je liječiti, znači tu pokuđenu ljubomoru koja je pretjerala, znači imao sad onu i granicu. Znači čovjek treba se obratiti prvu to znači da se obrati vjeri, to znači kako kaže Islam ibn tu čisto biva zbog, zbog greha, znači Dalje, braću, isto moja e, ljubomora između djeci. Čovjek je pasti, i recimo mora pasti, kako mora pasti ljubomor između žena. Čovjek može napraviti ljubomor između žena ako ima više žena. Pa normalno, braće, rodila mu žena petero djece i on sam ženi ženu mlađu i on konta s ovom će sad provodit a on će tamo zaposliti. Razumijete? Ona svakako ne vjeruje pobjeć kuće s petero djece. Razumiješ? Tu se džigere cepaju na petero. Znači ovo je zulum, ali isto tako naše sestre misle, kaže, ti su u dužan biti pravedan prema ženama. Kad onoj kupiš cipele, ima li kupiti, a neće čopanke, cipele. Kad ono je kupiš cipele, ima li kupi cipele. Kad onoj kupiš ćevape, ima li kupi ćevape. Kad onu vodiš tu, ima ne vodi tu. E, ne, ne odnosi se u, u, u, u knjigama, u šerhu da ta pravidnost baš ide tako. Nikad ne može čovjek odvojiti novac za znači kućnu korpu ženi koja nema djece, ima jedno dijete i ženi koja ima šestero, šestero djece. Zato ovdje pravedno se po članu i nikad ti ne možeš sada iz druge strane, ova što nema djece, normalno ona je mlađa, ona više voli da se gida, kada žena više provede pred i, žena koja ima šestro djece i tam stajra, ova mlađa normalno više voli da se bacati malo šminike gdje je dozvoljno i više voli malo izaći i tako. I to ta stajra, znači sestra mora znati da to nije nepravedno. Jer je i ona nekad isto tako, znači šnirala gdje god bi, što kažu kod nas, a sad kod nas će žene, po jednu ženu imaju. Hoće žena, kaže, da ide svugdje gdje god on ide. On nadrci, ona za kotelorante on nadres, ona pa će vas ja Tako jedna sestra bila, završila, znači, za crni pojas u Zenici i udala se za jednog brata u Tuzlu. I normalno ona je naučila u Zenicu, ona je bila trener i naučila žena da izlazi. I ovaj brat, i on, i gradsko dite, što kažu dalmatinci, naučio da, hajde poveću ženu, ja malo braći ima ono, kao telohranitelju pričam. I u putu dok su išli kroz Tuzlu, Ko je išao tamo šarene žami, tamo nekad preko nekaldrme, neki je džahil dobacio, ej ninja! Znaš, i ovo je brat normalno. A sestre treba da se diče što imaju ljude koji znači pobjeli zajmljava, što nije rekao ko, ko zapadnjaci u buf tamo veleto. to, je, kaže, ono je u bufu u javnoj kući, šta radi tako tu je posao. Kad, kaže, došao brat, hoće sada tuče toga, došao, i ovaj brat nadbundu Hoće, kaže žena, da ga samo ostavi meni jednom, pa za vrata, a crni pojazna, i čovjeka, i njegov telohranitelj. Zato kaže žene hodaju, znači neke, hoće svugdje uz ljude da voda. E, sad ću ja ja vam dokaz da to nije tako. Kada je Ajša radijallahu anha spomenula ajet, ve karne fi bujuti kune, Ola te berežne te beruđa džahilijet ovo je odmah za smrti poslanikova navodila ženama u predavanju. I kaže, u svojim kućama borate i ljepotu kao pagansko doba ne pokazujte. Pa kaže, pokrila je Ajša svoje lice i zaplakala ljepki. Kaže, i veli, iznevjerile su žene ovaj emanet. Iznevjerile su žene ovaj emanet. Kada je tada iznevjeren emanet, Šta mislite danas, braće? Tražile su žene da im govorimo o pravima. Recimo da je Fatima odretala vrću, tak? Sada govorimo pravila da ne treba im tražiti puno da izlazi. I Allah Đelešanu kaže, kaže, upisao sam ženu na fakultet. Pa šta je Allah Đelešanu rekao u Koranu? I Allahove ajete u kućama svojim izučajte i njegove propise. Meni treba, ja kad dođem žena, meni treba žena, meni treba filozof. Meni treba kuharica, ona koja će me dočekat vedrog osmija, ona koja će me odgojiti djete, ne treba kindergarten odgajati Ja sam oženio ženu kao muškarac koji smatram da, da sam faličan i nesposoban ako ne mogu donijeti treba. Ako nju ne mogu raniti, ona treba mene da rani, onda ja nisam muškarac, treba mogu ždinije. <clears throat> Nikam, jajno da se ne zna ko je ko, tako, a nju ćemo lače, kombinezom. I ona, u rupi je neko Razumijete, braćo, znači mora se znati u ovim stvarima ko je ko. Ako hoćeš ti kao da kava mune, ali ni sa, kao mune, ali sa, da budeš glavnina žena, onda mora znati da ne vrši ženu prejim, da te ona zarađuje, jer ima braći kojima žena radi, on ne radi. I on čim Razumiješ? I kad plata dođe, pa to je nizna plata. A šta? Sad se vraćamo. Da li je žena dužna svoj novac trošiti na, na porodicu? Jel? Ja da no miski na sadake čitam život. Zubiš? Znači ti sadako žene uzna. I kako, e pasite, sad, sad se gubi jedna druga stvar sa tim, sa tim čibučarenjem. Gubiš ti kavan, tebi će ta plata Možda jedno 20 puta toliko mjeseca na nos I sad ću vam pričati jedan slučaj uvez mene. Ja vam meni punac u selu, ja u kući dam šporet. Ja miski bio u grupi dala 200 maraka mjesečno, godine, dobiti. Nemam jedan, odvedem ženu nekako kuću, nemam šta skuha. I hoću ja u da se uselim, imam mlađih brata i punac kao podobri se hoće meni šporet ja naivno, naivko, onako, malo čovjek, aj da ću Kaže, mogu ja tebi pozvami hiljadu maraka ako nemaš dugo sam železa, onaj, pa su dizali na otpremninu. Dobro došlo, puna, možda ne bi rekao, treba ni mirao znat, ako budeš halale, šalim se ja. Znate, kad, tu je bilo oko deset mi je dovu pošporeti, dao mi pare. Znate, kad mi je to na nos izletilo? <laughs> Prije akšama. <laughs> ja sam ti ta isti danš pored Jednom brat rekao, te mi pomozi guloma sa stepenica. Hiljadu maraka odmah smo da vam Bolje se mrznuti nego tati sam. I zato učila, onda žena kad počne donositi duh, to Allah tako prida zakon napravi, da, da ljudi brinu o ženama. Onda žena počne glumiti, ha, gazdu u kuću, pa izgleda. Ona u njeznom slučaju pare. Ja sam vidio jednog brata, treba kupiti nešto, kaže čeka da pitam ženu. Ja vidio tam, on isto miski, isto kad prosi. I ošlo tam, ne smije nagla, ono učinu kako govala žena. I ona baš vidi se da ona ispod to... tu si, ali deset, deset maraka, on dan dana smota, dade, menja semafor, boje, ali Niski na pao pa ona ženu ne vrijedam pa ona ženu platu, pa ona ženu platu, nema svoga i onda žena normalno, to je priroda čovjeka, da ona onda pravi se ona gazda u kući. A ovdje poslani u šta kaže? Kaže, el meretu rajetun, fi kaže bejti zevčiha, uletun en an rajetiha. Kaže, žena je pasti, u kući svoga muža. Kaže Lema, šta je žena pasti kućuće? Kuha, nećeš kuhati za jaci. Pa kaže, žena je pasti u kući svoga muža. Šta je žena pastir u kući svoga muža? Brini o njegovom metku. Brini o njegovom, njegovoj djeci, jel tako? Odgoj njegove djeci. Danas, ka, bračni drugovi za svoj neuspjeh i djece prebacuju loptu s jednu na Žena kaže, pa ti si trebao to odgoj, vidi kako isti čaša. A on kaže, pa ti si to odgajala ljuljala u krilu. Znači prebacuju loptu jedna i onda se postavlja pitanje, ko je tu više kriv? Pa normalno da je majka više kriva. Što <clears throat> sve žena? Majka više kriva. Zašto? Zato što Lema kaže, žena je pola umeta, a pola ljulja u krilu. Žena je škola, koja odgaja generacije. I ti, ahi, kad se ženiš, ili ti sestra koja se udala, ti brate koji se ženio, kad tražiš ženu, nemoj sam traži da se oči I on kaže, ma ona je lijepa, nije briga, znam li pitu skuhat. Sutradan kad prođu oni medani, što osim ne zna skuhat čorbe. Dođeš čorba primasna, prislana, nezapržena, Razumiješ? Stavila već tamo, krenula mašina, 700, ako ono ima 700. Ono se gorilo. razumiješ? mi ćemo se susretati, naša će se djeca susretati sa ovakvim mladama, koji neće znati u ključima mašine. Razumijete li? Jer ne odgaja njegova djeca. I onda ti ne razmišljaš o tom. Kaj pa ti će, ja jednom bratu kažem, pita ženu, znao ti kuhati, jel ti hoćeš odmah da se odiješ od roditelja? Kaže, po pa mene ti tu pita. Smo izašli napolje, kaže, Ibrahim, ona se meni sviđa, to je najbitniji. Dobro, ali ako je najbitnije, sad ćemo mi to riješiti. Ožalimo ga, nakon mjesec dana on omršao od O, Hoda, ja, sad što se drži za sva. Šta je tu? Joj, četite se, kaže Ibrahime, naveče, odlazi ustalim da da klanjam pa gospodar moj, što ne posluša Ibrahima treba lemo lemu daje slušati. <laughs> Razumijete? A isto tako se odvajaju momci koji uopće nemaju veze živjeti u braku. Tako ima slučajevima. Razumijete? On sam brak vidi kao krevet bračni, razumijete? I finu ženu. I on se ništa više ne zna sukobiti. On ne zna šta treba u braku, šta je dužan u braku, šta nije u braku. On samo zna da treba spava sa ženom. Znači i tako braća odgajaju znači svoje porodice. Znači treba, čovjek treba da se liječi od ovak, a molim Allaha Đelešanu da nas spasi isto tako prema djece, braćo. I znate kada bi poslaniku došli Hasan i Husein, da ne bi napravili ljubomor između njih, uzeo bi i obojicu sebe u krilo, jel tako? Da ne bi ono dijete drugo bilo. Sjećate se kada je došao u Bešće Ibn sad da pokloni svome sinu Numanu Bašću. Razumijete? Ali i tu je ulema. Da ne da privariti čuva, oni su čobani, rajni ljudi. I dolazi on je poslaniku, Boži poslanik kada ja tijel svom sinu Numanu, volim ga više, znaš, tijel sam pokloniti bašu. Kaže poslanik, a jesi ti, kaže Bašu, dao svima po Bašu, Djeci, koliko imaš to? Jesi svima dao? Kaže, nisam. Neću ako je svjedoči tome ja nepravdi ne svjedočim. Bil ti, kaže, volio da tebe samo slušate, ostalo ne slušaju. Kaže, ne bi. Pa kaže, tako isto ti nemoj, nemoj, znači, svoju svoje djeci čini Znači, ja koji brat, u pedagogiji, psihologiji, bitno, kad jednom djetu kupiš, da odmah i drugom dadneš, jer neće oni možda tebe zavrziti, ali između njih će nastati rivalstvo i zamrzit će oni jedni drugi. Pa nemojte se čuditi što braća braću u ga vam je oko kuće. Razumijete? Što se zameju, seku, peku, šta rade više. Razumijete? Znači, ko životinja. Nije se znalo, nije se znalo djeca odvojiti. I zato je poslani uzimu i Hasan i Huseina zajedno, zajedno u krilo. Znači, rekli smo da je, kako smo rekli, da je ovaj braćo Ljubomora prirodna fitra, pa ona nije čak kod ljudi, ona je kod životinja. Ljudi danas mogu mnogo što što nauče o životinja. Ima sura Nemo. I sura, sura onaj, ovaj, Nahl. Što je sura Nemo mravi i sura Nahl objavljena u Koranu i naziv tako? Šta mislite? Pa to su najuređenije dvije zajednice od svih insekata i životinja koji tako. Znate? Tu je red i Da, ne govorimo o tom, sad ćemo vidjeti to prirodno agon. Prenosi se kada Buharija u Sosa u prenosi da je Amr ibn Mejmun čuo ovca u Jemenu. I kaže, neka majmunica je ošla u drugu stado majmuna, čopor majmuna i učinila zinjaluk sa nekim majmunom. I vratila se ponovo svom majmunu. Kad je on osjetio da ona učinila zinjaluk, šta je radio? Ha? Vidite, jeste vidjeli braće Horoza? I kako? On ima onaj koke oko sebe. Ali kad žito baciš, jedno žito sam baci, prvo jedno žito baci. On njega pojedi. On vlada situaciju. A kad dođe drugi horoz, onda će tu biti krvi, borba do zadnjeg. Pa vidjeli ste ovnove koji ima ovce, jačane. Kad ubaciš drugog govna u stano, pa to će biti tuča do, do, do, do, ubiti jedan drugog. Šta je s ljudima onda? Koja životinja sam nije ljubomorna? Svinja. Zato ovi su jedu svinje i nisu ljubomori. Znao pa znači, gdje će biti ljubomori? Oni dođu, evo sad su počeli, kaže muslimani, tako da kako poslanik rekao, da će oni slediti sledbenike. Dođu i mijenjaju partnere. Pazite, jedan drugom dadnu ženu i mijenjaju. Žene ljude, mijenjaju. Nema uopće ljubomori. Pa kako neće kad svinju jednu? Svinje nisu od životinja, svinje nisu ljubomorne. Vi znate, kaže da gromoda muži ako devi. Ako vidi samo, ne, ništa drugo se desilo. Sam si vidio kaj se pario, a on bježi daleko kad spari. 15 godina zna pamtiti onoga koga je vidio. I možete lako, kažu Arapi ubiti. Nakon 15 godina, kad te vidi facu, moraš ostati života. Instinkt. Allahov dao. Fitrat Allah ilati fetene nas alejha. Pa što preči da to ljudi imaju. Allah Đelšanu kaže za ljuda su oddarili razum. Ako se li... Zašto žene ljudi ovako ne? Danas, kad ti vidiš žene, kad bi čini, čini mi se sestrava pustio, Allah najbolje znao se koje se Allah smilovo, pomalo, pomalo, pomalo, kao što se dešaju. I dotirao se i otkrije se potpuno. I čak Kaže, što ti napadaš oni koji su krvene, Pa ti napadaš, što? ću još ženit bola. Viš da si skinula sva. Ti ćeš ostati bez čovjeka. Ti treba da napadaš takvu civilizaciju i nakaradno oblačenje. Ti treba prva da budeš ljubomorna. Pa vidiš da sve vidiš. Ništa više nije skriveno, tako? I zato vraćam, i sa strane, s ove strane, trebaju muslimani biti i muslimanke je ljubomorne na, na ove li je ljubav, sad ćemo krenuti ljubav, ljubav u islamu o porodicu, ovo nam je najbitnije vraću. Arapi za, u vrijeme džahelijeta, ne u vrijeme islama, su bili toliko ljubomorni, a to islam premiju, kao i, i, i onaj darežljivost i ostalo, neki su plemenite osobine i džahilijeta prešene u islam, odobrio je islam, razumijete? Pa kaže da je rat el fuđar, nastao upravo radi žene koje su skinule obrtač U džahilijetu. Nastalo, nastalo između Benu Amer, znači rat između plemena Benu Amer koji su znači, na pijaci ukaz, skinuli znači to, taj taj pokrivač i nastalo je znači u, u pleme Benu Amir i nastalo je znači tako da se znači jedne spojili sa plemenom Benu Amir, drugi se spojili sa Kenanom Korejši i nastao je rad. Dalje braćo, u džahilijetu isto nastu rat Zuka se zvao, odnosno između židu, ona, između Perz, e, Rimljana i Arapa. Znaš šta je tražio? Kisla je tražio ženu od Hajre, Hajreta. I Arape nisu dali i zaratili su i dobili bitku. Radi ženi. Ali tu je se isto obraćao. Vi znate da su, kaže, jedan beduin je se u džahilijetu oženio i dotrio ženu na konju. I čim je žena prišla pravo se vrati i konja. Neće više nikoga uzjati. Na njemu jala moja žena. Većina Arapa je ubijala svoje, ona klala deve, to je, to znači sto posto, klali svoje deve na kojim su im žene jala. Od čega je ovo? Od ljubomore prema ženi koja je dozvoljna, on nije ženu matlatirao. Već toliko, ali pazite, kaže u Ulema, Ljubomora ima pravo, tu, žena ima pravo tužiti čovjeka ako ne je ljubomoran prema njoj. To je njezino pravo. I ona treba, ne treba govoriti šiptare što si trunja. Jer treba da se tiči, to je znak da je voli, braćo. To je znak da je voli. Ti kad nešto štitiš i ne daš, jel tako? To je kod tebe vrijedno, a? Ako čovjek sprva za ženu pogine, po, to je znak da te voli. I zato vidite, braćo, Znači, Arapi su ubije devu, zakolje devu, ako je žena jahala njegova na devu. Ne da niko više jaše na, na devu. Znači, Arapi su to, odnosno, ashabi su to vi znate da, da je prva bitka u, u Medini nastala zbog čega? Između židova i muslimana. U vezi onih što je, su je židovi zakačili i, i, i skinuli. Kao što je rekao musliman je ustu ubio židova, oni su bili muslimana i onda Benu nadri poslanik, protjerađe u, ša, u židove. Zbog žene! Šta mi radimo zbog žene? Šta mi radimo zbog naše žene? Šta radi braća sa svojim ženama? Ashabi nisu dali svojim ženama, ali žalo da se poslaniku od ljubomori. Pa je poslanik apelovo da, da puste u mešće. Razumijete? Zbog ljubomori. Čuvali se to? Zašto Allah Đušanu kaže da je žena kod u školici? Pa kud ćeš ljepši, kako je lijepo Islam opisao ženu? Sestre, stažite des. Pa vidite u Kur'anu, Allah Đelešanu kada su nam u marđan, kao biser u školjkama skrivenim. Što znači da žena treba skriva sva stidna mjesta, a da je čovjek treba cijeliti kao biser u školjci. Da vrijedna kod njega tako. Razumijete? I zato, braćo, ovako su ashabi postupali radi stranih ženi, nisu možda ni znali, ali su ustali i čitav jedan narod istirali. Danas, koliko je muslimanski ubojstvo silova? 40.000, kaže jedno. Jel ona sestra iz Iraka pisala pismo iz, iz onoga logora Grajim? Jel pisala pismo umetu? Jel umetu pisala pismo? Ko je se odazvao toj ženi? Šta radimo Atesim? on u žena on taki zarobljena. Šta radi? Šalje vojsku. Kaže ti, čerko poslanika Arapina, kaže, dužan te se odzazvati, bori se do zadnje kapi krv da te oslobodi. Vidite hađađa, mi hađađa suđujemo u što itam suđa, koliko je bio nakaradan i to tako kažemo ali kada je jedna žena u Indiji bila zarobljena muslimanka i došlo je mu vijest da traži, viče, gdje je sahađač kako ta, svoju silu pokazuje na muslimanima, gdje je sa što me ne oslobodi. Znate šta je uradio, pošto je imao ugovor potpisan, znate šta je radio? Dao je 7 milijuna dirhema da oslobodi. I kaže, da niste, kaže kad su se razmijenili, da niste pristali na Čitavi metak iz Bejtu Mala bi dao radi časti ove muslimanke. Vidite šta je jedna muslimanka vrijedila. Šta je jedna muslimanka danas vredi u Palestini, Šta je jedna sestra danas vredi u Afganistanu? Šta jedna žena danas vredi kod muslimanskog umeta? Čafir ulazi silaju, ubijaju. Pazi, kaže genocid, kaže pobili, kaže, oni su nas ponizili, isterali nas sa našeg. Nije to poniženje. Poniženje je kada čovjek ubije, siluje te, znači, omalovažava te, pobijeti djecu. Znači, on je tebe do kraja života te ubio, blan. Porazio te na psijski način, te porazio. 40 muslimanki je u silovano. I opet ta muslimanija, muslimani hoće da prijatelju sa Srbima i sa Hrvatima. E, li tu ono svinja, ona, kaže jedan hođa sa Mimbera, jedne prilike one, one slušalcima što je došla u džumu, priča o zaobran jedina krmetine. Kaže, nemojte vi gleda u mene, svaki je od vas najmanje po dva krmka pojede. <laughs> to je ta svinjotina koja se umiš, u muslimansku krv. I vidite dokle islam ide u, u, u ljubomori i zaštiti porodice Kaže, men kutle dune ehli i šehid. Uz šartove, normalno. Kaže, ko bude ubijen zbog branjenja svoje porodice, žene i djece, šta je on? Fehuva še? Šehid. Jedna vrsta šehida. Brani svoj porod. Što si pomig ostavio ženu bolan? Što si pomig ostavio čerku? E, dobro, go si moru. A što je sad da još bolan? Pustio si je na večer, Kokoši se zatvorio u akšam, a čerku su 11 ispustio napolje. Regal kad unosiš u kuću, ma nemoj kaže da mi, mi se obio, pa ja sam tu platio hiljadu marak, a pustio si čerku golu da izađe i dao je ološima da hoda i sa njom voza i kod oči. Ovo je idejno porobljavanje jednog naroda. Siluju mozak naroda. Razumijete? Zato kaže poslane, men kutle dune ehli i fe Ko bude poginuo radi odbrane, znači, svoje porodice on je šeji. Vidite, braćo, Esme i Zubeira, kad pitanju Bomara. Esma je naišla, opet sestre, ne treba i kuha. Esma je naišla četiri nekakva, tri nekakve mile, znači oko četiri i pol kilometra. Nosila je hurme za konja i devu Zubeira na glavu. I poslanik je ashabi naišli neke izglednice i vide je i kaže poslanik, hajde ti uđaši na Kaže Ibn Hađaru u šerhu hadisa, što je ona smila uđa sa poslanikom, zato kaže što je poslanik bio prvo sa ashabima, drugo bio je kompletna ličnost, a treće bilo mu je zabranjeno ženi zato što ona sva kul sestra Ajše radi Allahu, Ana. Pa kaže sada Esmi, šta će sad u raditi? Zuberu je bio oštar ashab. Vi znate da je u bitki na Ajnu Žalutu u Zubeir postavio svog sina i iza sebe i dao mu jednu, dvije sablje, uzeo on dvije sablje i konja natjeruo kroz pola Rimljana, hiljada Rimljana. I spali napravio, ubio im vojskovođu i opet spali ih nazad. Svi su kontali, bacio sa svojim rukama u propast. I učio ajete pred, pred Eljubom Elansarijom, u Enfiku Fise bila te, te koje dikom Kaže, djelte, lako ne bacati svoje rukama u propast. Kaže i u Belensari, nije ovo bacanje svojih ruka, ovo nije samo ubijstvo. Svoj ulema nekaj dokazuje da se može znači, napast neke ne znam koliko broja neprijatelja i da se može one kamikaze praviti ono. Jedan od ovih dokaza, znači. Pa kaže, nije to zbog toga, jer mi smo počeli u Medini ostavlja džihad sijat. Pa je Omer, ono rekli smo, zapalio što su posijali, ali po, ostavili smo džihad i kamer drugi rat, on mi sijat. Ono. Pa Allah rekao, Udijelite to na lavom putu, idite se borite, nemojte se svojim rukama bacati u propast. Pa kaže, ona kaže Zubeiru, kaže, ja došla sam poslaniku na deli, kaže, šta znam šta će sa Zubeiru raditi. Kaže, i teže mi je to što se, ali sad vidite čovjeka prema ženi, iako je vam bio lav. Braće su lavovi prema ženama, a tamo gdje taj se pogleda ko lavovi miše. Razumijete? On je bio strog, stao se da to. On je tekst poslanika, Sofija mu je mama, poslaniku poslaniku, ono, oca, sestra. Njegova mati je ubila onoga židova što je došao iz Vidja kad je bila borba za Sefija im to abdu Mutalib. Ona ga učila, vezala da kaže u magazin i odvede ga navečer i nabrdo da ga kavali. Razumiješ? I liježe ga u podrum da spava noćima, znao je spavati bez pokrivača, da ga samo kavali kao muđajina. Ali kao pitanje žena, morate braći znati da je žena slabi I ne treba na njoj trenirati strogoću. Kaže meni jedan brat, priča on svoj sukob sa ženom. I on njega tako doživljava kao da je vodio rat sa Amerikom. Razumijete? I kaže, i ona kaže, ja početi to, kaže, prvo, prvo braka dijete dira, onaj šamara što je nešto na mobitelu igru Kaže, ona poleti mene, a ja, kaže, ona ne, kaže, ne zna da sam ja karate trenirao. <laughs> Kad sam ja, kaže, nju lako u rebra, ovo ona, oh! Samo da ovdje sastavu. <laughs> A valjda što ja ovako slikovito opisujem, on je meni ovako upisivo. Ja njega gledam i on sam kontao da on faca tu, razumiješ? A ja ne znam, bil plaku da bi se smio. Razumiješ? Znači, vidite Zubeira, pa tu je primjer. Budi lav ti treba bila, nemoj trenirati strogoću kad deset ima na čovjeka. Tako? Tu, svi, tu se zna ko će biti dovoljno, tako? Razumijete? E kaže, ne, meni je, kaže, teže to što si ti se patila i nosila ta 4,5 km na glavi to, nego što si jahala za poslanikom, sallallahu ali wa sallam. Dalje, braćo, kaže, kako je poslanik bio ljubomoran. Poslanik Jedne prilike je došao poslanik Kajša, radi on prenosi hadis, hadis bilježi imam Buhari u svom sahiju, došao neki čovjek u kuću poslanika, poslanik bahno ne znam, znači ne treba mi onaj, prije nešto ispitano osuđivati stvari, pa kaže poslanik ugleda u njega, pa kaže, slušaj kako ona pre, prenosi, kaže, وَرَأَيْتُ غَدَبُ فِي وَجْرِهِ Kaže, vidjela sam ljutnju na njegovom kaže, licu. Kaj vidio? Pa kaže, فَقَالَتْ ja Resulala, inahu ahi minal rida'a. Kaže, ovo moj brat po mlijeku. A poslanik onako više nema štabi od ljudje Kaže, pa paste kako, kaže, onaj, paste ko je brat po mlijeku. Brat po mlijeku ima svoje žartove. Razumijete? Znači, poslanik sallallahu i veselime se jednostavno na, na ljudi, a dalje braćo, Osman radijallahu anhu, kada je trebao biti ubijen. Napali su kuću. Niko više, on rekao, idite, neće se krv muslimanska pa prolaz Uzeo uči Koran. Sinove od ashaba, Aline, sinove Hasana, Huseina, Abdullah, Nomar, Abdullah, Izaira, Abdullah, sve Kaže, puste me kubio. I počeli su oni provaljivati. Zatvorili vatrena I sada kad su već došli, i je udario jedan sabljom osman, i kaže, osjećam mu ruku. A onda kad je vidjela Naila, žena mu, da oni stvarno ga ubiti onda uzima manju štetu. Skide onaj sa glavi ogrtač da bi oni kontala s oni mora, ali u stvar pravi. ubijstvo, pusti sa kosu tvoju i mjesto. Pa kada skide i pojavi se pred bi oni, kako ne, kaže, i pružila je ruku i njoj se osjekli prste. Kaže, Osman radi Allahu anhu joj reče, kaže, stavi taj svoj imam na glavu teže mi je tu što se skinula him, ima sa glave nego što će mene Stavi ta himar na glavu. Teže mi je tu nego ubijstvo mene. Tijelju ljubomora sam muslimana za njihove žene i čete. Žena mu se utegne, tuđa žena, žena koja se sminka u kući pred čovjekom, ne zna ti su je obašve. Razumijete? Čarapi su, Allah da možda jedna papa, jedna čarapa. Majica je gore, ne zna svi šta je oprala, a kada izlazi napolje, pola sata je na ogledalu, teraj se šminka, kome? Gdje ćeš ti? Kome tu si se šminkaš? Čija si ti žena? Treba javnost da vidi ko je ona. Allah Đelšanu kaže teberuđe, i džahilijeti ula. Nemojte ne put kao pagansko doba pokaziva. Ženi je zabranjeno da se šminka bilo kakvom šminkom, o se svom mužu i, i lako nosi nikao, da izlazi vani. Pa poslanica sam kaže, čak u evo Ebu Hurere kaže, jednu je ženu zaustavio, čuo se od nje miris. Kaže, vrati se i okupaj se kao džunupluka ili hajza Fasa. Čuo sam poslanika da je rekao, žena koja izađe na mirisana, van svoje kuće, poslije došla da je bludnica. Pa ste dokle idu ove stvari. Razumijete? Znači, vidite dokle i svarite stvarite poslanika sallallahu alaihi sallam kako je bio, kako je čuo i a ashaba. Kaže poslanik kad vidiš na rađu, kad došao sam, došao sam do jedne, kaže, velikog dvorca. I vidio sam ispred njega ženu kuriju kako se Kaže, bila je prelepa. Pa sam upitao čija je ovo dvorac i čija je ovo žena. Kaže, rekoše mi, ovo je dvorac Omara radijallahu anhu, a ovo je njegova hurija. I odmah sam, kaže, obolio pogled. A sam sam što su boli pogled? Kaže, sjetio sam se kako je Omer ljubav moja. A Omer, pazite kako su se vedeli. Omer kaže zaplaka, jebki je Omer radijallahu kaže zar na tebe sam moja, Božji poslaniče. Vidite kako, šta ovo vam govori braća? Kako trebaju braća, sestre paziti koje su, kojima su muževi vani radi ili su poginuli negdje. Kaže jedan od učenjaka, brat mu poginuo u džihadu, mlada mu ostala sa djecom. Kaže, izlazi sad, dobila je novu kuću, djeca odrasla, preseljaje se. Kaže on, ja sam ovaj učenjak, pazio sam je kada 30 godina nju i djecu hranio i oblačio. Evo sad je, kaže, prvi puta kada Kad je izašla iz kuće. Kaže, žene u jednom dijelu Palestine, što je poslanik rekao da su najbolje žene. Kaže jedan od učenjaka, ja sam ušao u to mjesto, nabus kako se zvao. Kažu, je li jel griješim, geografija mi nije baš dobro. Imao sam jedan Znači, tu i tu. Kaže, i otišao sam ja da vidim kakve su te žene što je poslanik i pofali. Kaže, samo petkom izlazi na džumu. I više iskuće ne izlazi. Kad je objavljen ajet, o pokrivanju žene nikaba i ona ihtilat, braćo. Danas ima braći i zajedno sa ženom. Ljudiš bratu, on kaže ne loži me ovdje čisto vatru, a ja znam da imao braći kućeš samim dobri. Idu na silu jedni drugima. Šta radiš ovako proložiš kad oni dođu? Sjedi zajedno i gledaj jedne druge. I ispričat ću vam jedan slučaj. Tako se jedna braća ostala šarijat i koštalo je života. Kaže Allah Đelšanom, omen arda ani zikr fe da lehu meiša dan. Ko ostavi život po su te teža se život proživi. I oni su ko jarari neki ratni, pa su predratni, ratni, predratni. I ko oni se melaci, nemaju nagona nikakva za suprotnim spolom i oni će po to prekršiti sve šerijatske te norme i zajedno će sjediti. I to je tako bilo normalno putovati šeitan. noć ponoć, sjedi ga, drži ga, pogledaj malo na se, malo pogled dosni, selam, kelam. I ovaj brat odvede od brata žena. I onda ovaj brat hoće ga ubiti. <laughs> Razumijete? Njegov brat, dobro jaran, a zna zašto je Allah Đelešanu rekao vela takve buzina? Znate šta znači vela takve buzina? To sve obuhvata i u korijenu sprečava zinjalog. Pa kaže jedan pjesnik, kako se zinjalog dešaje? Kaže prvo, pogled, u Besar, kaže poslanika sva. ovom, te pogled. Ja je kul mu'mine je kudu jeste vincima na pogled svoje. Kaže pogled, osme, selam, kelam, govor po pijacama, dogovor, izvinjavam, ne ide to odmah. Treba šeitan. I kaže, šeitan pošalje svoje zaslanike ite da vidimo koji od vas bolji majstor u, u obrađivanju ljudi na šer. Pa kaže, jedan dođe, kaže, ja nisam ostavio čovjeka da nisam navio da pije, pokaja Kaže drugi, ja nisam ostavio se nisu potukli. Pomirit će se onima. Treći dolazi, kada ja nisam htio dvoje ostaviti ručkaraca i žena dok nisam i naveo da uči jezmjalu. Kaže, odi ti vam, ovdje sjedi. Ovdje sjedi. Zato Allah Đelešanu kaže da je tu fevahiše, ja mi razvrat. I zato, braće, vidite kako su te generacije bile ljubomorne, braće. Vidite, Alija jedne prilike vidio kako Fatima omekšava misva poslaniku sa i ljubav ljubomoran. Otac joj i spomenuo ju tu. A oca, može čovjek reći pretjeru, nije pretjeru, voli je puno braća. Žena kad je pazi svog muža i kad je muž lijep prema ženi, pa tu je što mi kažemo je na dunjalu, pa to ti jest osnova života, to ti je iz se kreće, Porodica je, braćo, srž čovjek, onaj društva. Ona je u redu, društvo je u redu. Ajša jedne prilike poslanik donijela, donijela vodu i pila, a još je bila u hajzu, i pila na jedno, sa jedne strane i poslanik donosi mu čašu i on pita, gdje, si ti pila? Kaže ovdje i on se napio. Kaže, Lema, što je ovo uradio? Da ne bi neko drugi naslonio usne, gdje je naslonila Ajša radi Allaha. I Vidite koliko su volili svoje žene. A braća jedna čeka da se riješe. Vidi neku tam, žena mu jadna izrodila djecu, nakuhala mu ručaka, prošla sa njim sito i rašeto, pa možda čak i pucala mu traljezom. Razumijete, i tu se dešavalo. Da, da, I onda on vidi neku hamalušu, što je se obukla i dijeli hedije, osmije po putu i on se dalje Zaboravi sve dobrote žene i zaljubi svoje Rohanamušu. I tak je znao Ibra odpuknuti. A po on pod navodnim zavacima sve drugu ženu traži. Ima braće traže drugu ženu pet godina. Pa idu od one do one. Da pa vidim kakva je. Ima braće koji traže, kako hoće vidjeti ženu, traže kakva je, hoće nam se malo ne skini. Razumiješ? Ima i takvih divljaka. Razumiješ? Kaže, poslanik je rekao da trebamo vidjeti sve što nam, što nam treba. Pa šta tebe bolesno treba? Tebi treba dobar krevet i žena s njom. Šarijat je ograničio. Sad treba svi ako si pametan. Još ćemo nekoliko primjera naći, braćo. Poslanik, jedan je Asaf krenuo, upisao se u vojnu. Kada je Boži poslanić ja se upisao u borbu, konta da ona preča žena mi ode od nađe. Kaže, vrati se iz borbi i sa ženom. Nemoj da žena sama hoda. Koliko naše žene preputuju same? Pa će briga, boli. Ode ja mami. Još ti to kaže mene zabrani. Šarijat govori kako god ja poželim mamu i babu, <clears throat> ja odu. I ona ode, bila ženica. Ti je mahrem, kaže, porekla neka olema, pa olema rekla je normalno stanje, znači ti neko na putu, glavu odsili dvore. Hoćete silova neko na putu. Hoćete omalovažava neko na putu. Pa čovjek je i tu je lav da se da udavi neko kad, imaš problema. Razumijete? Vidimo primjer koji se desio 286. po Hidže. Jedna žena, čovjek koji nije htio isplati meha. Mehre znači kad čovjek umri dužan, prije nek podijeli djeci i metak, izdvaja se ženi ne isto e, oporučivanje i ono zavetljeno sve ostalo i dugovi, pa onda ste dijelo. Pa kaže žena pa predala kadiju. Može žena tuži čovjeka, jel? Zovu mi učenja. To sam šarijat da. Ovaj. U 18. vijeku kršćan su raspravili jer žena uopće ljudsko biće, to i šta je to. A vidite, prije 450 godina žena može tužiti čovjeka. A u Evropi u 1800. godine i u sredini 18. žena nikakva prava nema. Bidaju se, razupitivaju šta je to, koja je to vrsta životinje i insana. Pa kaže, digla je palicu pred Hadiju Medine, Musu i sada. Čovjek je bio trgovac, njezin. I ništa, čovjek je končno odusta, zagrijavalo se, zagrijavalo, žena tražila svoja prava i došle na sud. Kad su došli na sud, je li ovo tvoj čovjek? Jest. Je li ovo tvoja žena? Jest. Kaže, treba se, kaže, ona sada skine nikam, a radilo se o pet hiljada dirhima. Da se vidi da je ona. To je dužnost. I dopušteno je kad vidi, znaš. Ali koliko on ljubomora, A znao je da je dao. Kaže, ovdje kaže se u predaji u Elbi Dajveni da je ona nepravedno njega osudila. Zaboravila, šta je on? Kaže, veli, nemojte da skida nikad moja žena da je vidite Evo ja ponovno na encipediju. Nisu bitne pare, braće, kao pitanju čas mukmike. Ma dijeli para koliko god hoćeš, samo sačuva čas mu'minke. Nemojmo žaliti za oblačenje žena kad prime islam pare. Pa vidite kako, da se pokriju te žene, da ne dovode u fitnu i uskušenje čovečanstva. I da muslimani trebaju na tome da radi. Dalje, mi vidimo, braćo, kao što sam rekao, onaj, vidimo Znači, ove primjere, danas šta se radi po internetu, prvo htio sam ovdje na kraju da vam spomenem internet, kaže, izvadio sam nešto ovdje, kaže, 2004. godine napravila neka kao anketa, statistički podatak neki, kaže da, pokazuje da postoji, postoji se dnevno, znači pošalju se dnevno, razmijenju oko 2 miliona emajleva. Znači ima, evo, ima, tako se pošalju a polovina od tog broja sadrži sporne tematike muslimana. Znači, ne smiju muslimani gledati. Kada 12% internet stranica namijenjene su trgovini seksom ili e, brojčano 372 milijuna stranica, a više od tih od 372 milijuna stranica 100.000 stranica je sadržaja bolotinje maloljetnicom. Danas je omladna zaražena internetom. Niko nije ljubomoran što njegova čirka šalje na internet svoju sliku, reklamira se. Sestre rastanu se s čovjekom i stavio se istu krava koja se prodaje. Na internet, na raspolaganje. Ne odubila. Kakav je nesposobnjaka, već brat i sestra, koji se moraju, moraju preko interneta ženiti odavno. Poček si ti čovječe, pospuši se nešto se kako ne možeš, ništa drugo, razumiješ? Sjećaš na internet, ba, koga ćeš ti na internet naš? Na internetu sve fukara izlazi, razumijete? Znači, prodaju se ko trave. Ja imam to primjer, imam tu primjer iz, iz, jednog, znači živi, što kažu živi događaj. I zato, obraćao, današnja omladna na televizor, na internetu, preko e-mailova, sve ostalo. Znači, je, desio se jedne prilike nekom bratu ukru nekom mobitel. I on nazove taj i Javi se neki iloman. I on kaže, budalo jedna, nije meni žao mobitela, a tu su mi kada je na mobitelu slike koje ne trebaš vidio curica. Kaže, i neke, i treba ti. A ovaj valjda znao islamu. A što ćeš ti kada muslimanu stavljati, slike od curica i žene na mobitelu? Što će ti slike po mobitelu? Curica i žene. Zato, braćo, na ove stvari treba, na ove stvari treba dobro pasti. I hoću vam još jednom na, kraju reći dejuz. Znate šta je dejuz? Onaj koji nije ljubomoran. Sad ću navesti dva hadisa. Jedan kaže dejuz la jer hođene. Neće ući u Dejuz. Kaže imam nevi. Kaže dejuz je onaj koji zna da mu porodica radi razvrat i on opet tu to vrše živi s tom ne popravi A kaže Ibn Temije, deju je, kaže, čovjek koji zna da mu žena radi zinalog, i spava sa njom, a nije ljubomoran, to je koristio koja da njaluki i deluzije. Kaže, jer gore je ne biti ljubomoran grije nego čini zinjaluki. Zato, e, sad hadis na kraju prijeteći, kaže poslanik slova Isu Amara ibn Amar, أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قد حرم الله ثياءنا تبارك وتعالى عليهم الجنة Trojici je Allah Đelešanu oharamio Kome? Prvi je Budinu hamr, notorni pijanca. Čovjek koji ne može bez alkohola. Drugi je aki i treći je eddajur. Treći je od njiha znači čovjek koji nije ljubomoran sam i molim Allaha Đelešanu, malo sam oduljio, puno sam oduljio, a molim Allaha Đelešanu da nas spasi od ovih znači, negativne osobina, ljubomore, da spasi ovaj umet od razvrata i da, i da ove sestre koje su baš djeca halal, tako sam šta ružno se obratio, ako nemojte mi zamjeriti što sam se izražavao negdje gdje nije. Htio sam da nas to više to približi, malo da se nasmijemo, da nam malo razbije malo monotoniju i tako. Znači, pa uzmite pouku odavde, braće i sestre, i držite se šarijata, šarijat daje prava i mušku i žensku i malo, i veliko, da kulka u hada,